Jomina Ašura je je zloupotrebljena u strane židova, jer oni nisu na onome čemu je bio Musa, ali sratu od sram. I omena šura je zloupotrebljena od rapidija nama poznatijima po nazivom Čije, koji taj dan proliju puno krvi i svoje i tuđe, plaču i udaju se po licima i po leđima, teškim lancima, sabljama i noževima, želeći prikazati svijetu kako oni vole Alu Muhammed, podacu poslanika, ali salatu wasalam, a ostali su im zulom načinjeli, pa od tog, znači, dana koji se treba provesti u postu i dostojanstvu, a mi znamo kada čovjek posti i kada ga neko vređa, on treba da kaže ja sam postač a kamo da i on sam pravi nered na zemlji. Pa zato ovom vjerom se može postići i džennet i džehennem. Onaj ko bude zloupotrebio ovu vjeru i ne bude se ispravno postavio u pogledu ove vjere, on će biti u ummetu Iblisa, lanatullahi ali. A onaj ko se postavi ispravno u pogledu ove vjere i bude slijedio Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, on će ući u džennet. Ma ne bi ina u sidbikine u šuhada u soli'in. Sa četiri odabrane skupine uče u džennet. Uče sa poslanicima, sa iskrenima, šehidima i bogobojaznima. Uče u džennet zbog pokodnosti poslaniku sallallahu alaihi selleme, to jeste slijedjenjem pravog puta na ovome, na ovome svijetu. Ovo je zadnja hudba u našem ciklusu. E, tako to ne znači da smo isrpili sve blagodati koje u Koranu imaju. To je samo jedna riječ koja nas je u ovome segmentu posebno interesovala. A nakon toga će doći, ako Bog i drugi ciklusi i druge teme, jer ovo je živa vjera. Ovo je vjera svakodnevnice i svaki dan čovjek ustaje i za svaki dan se priprema i svaki vjernik svaki dan treba da što više pripremi ahiretski dijela koje će pohraniti u ahiretskom rusaku kako bi ga dočekala na sudnjem danu i ta dijela bila jedan od razloga da mu se Allah te bareke o ta'ala smiluje a pored ti toliki dijela a mi nemamo veliki opet treba da znamo da u džennet nećemo ući svojim dijelima jer kaže poslanik ali salatu wasalam La jedhulu dženneta ahadan 'amala Niko u džennet neće svojim djelima Kažu, ora anta ja Rasulallah, zar niti o Allahu poslaniće? Ale ora ana illa an en jetagammedan ya allah bi rahmeti. Osim da mi se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, to jeste da me obaspe svojom milošću. Ovo nikako ne treba nakaradno razumjeti kao što to neki razumiju, pa kažu mi ne klanjamo, ne postimo, i mi smo nešto drugo, ali nismo muslimani, tako dijelima kažu. A onda kažu, inna Allah je vahuru rahim, Allah je onaj koji prašta i koji je milostiv, jeste, rekao si istinu, kao što je rekao Iblis istinu, kada je citirao Ebu Horeira Ajetul Kursi, ali on nema koristi od Ajetul Kursi. A Ebu Horeira će imati tako i onaj ko samo priznaje da je Allah milostiv i da prašta, a ne čini dobra djela, on se nema čemu nadati. Prema takvom Allah subhanahu wa ta'ala će, bu, će biti šedidu iqab, žestoko će takav biti kažen, pa primjer radi za one koji ne klanjaju Kur'an, odmah čim bahnu na onaj svijet kažu ma sele kakum fi safar, šta vas to dovede u džehennem? Pa neće oni puno odgovarati, odmah će kazati nam nekum minal musallini, nismo klanjali, Znači, zbog namaza se ili ne obavljaj namaza, se ide u džehennem. Allah prijeti džehennemom, vejlom, onima koji ne obavljaju namaz kako treba, a šta je onda sa onima koji ga nikako ne obavljaju, a šta je onda sa drugim propisima. I zato nas Allah te barekevo ta'ala poziva da budemo bogobojazni na ovome svijetu, a bogobojaznom čovjeku mu teki je lako sve objasniti. On samo kaže Allahumme ja'alni min al-muttaqin, gospodaru daj da budem od bogobojazni. I kada mu se kaže boj se Allaha, dobro porazmisli nešto se znači desilo. Treba nekakve reforme u svom životu napraviti. Treba se od nečega kajati. Treba od nekih ljudi halala tražiti. Treba od Allaha subhanahu wa ta'ala istigfar tražiti. I zbog toga završit ćemo ovu hudbu sa preostalim ajetima koji se spominju u zadnji dva džuza. Nema i puno, ali su bogati i puno govore i trebamo na kraju da najviše načulimo svoje uši i otvorimo svoje srca kako bi ova, ovaj ciklus ostavio traga na nas da oni koji čuju da smo slušali od takvaluku i da smo bili u prilici da analiziramo Kur'an i mjesta gdje je spomenuta kvalum, da je se to odrazilo na nas, da ne budemo kao oni koji slušaju govor, ali njihovim srcima su katanci ili su njihova srca bolesna, nego da budemo oni koji slušaju govor, a onda od toga najispravnije slijede, a to je Koran i Sunnet, takvi će biti upućeni i takvi će biti spašeni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 34. ajetu sure Al-Qalam, Kaže uzvišeni innel il muttaqina inda rabbihim džennatin na'im. A za one koji se budu Allaha bojali, svoga gospodara, zaista će biti džennatin na'im, jannati puni užitaka, puni blagodati koji je je pripremio njihov gospodar. Znači Allah subhanahu wa ta'ala nije škrt onako kako ga židovi opisuju, Allah subhanahu wa ta'ala će dati najsilomašnijem džennetli da ima više nego svi vladari na dunjalu koji deset puta više od toga. Pa zbog toga Allah Đelešanu daje džennete onima koji budu bogobojazni. Pa molimo Allah subhanahu wa ta'ala zaista da budemo od ehlu takva u ahlu magfire, da budemo od onih koji kojima je vodilja u životu takva i oprost. Tražimo oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala, a tražimo halala i oprosta ljudskog faktora, jer znaj dobro, dragi moji brate, kada si god nekoga spomenuo po imenu, tamo da si spomenuo, to ima pred njim, ti si učinio veliki grije, koji je ravan svim ostalim velikim grijesima. Još je opasniji što, što je Allah Đelešani svoje mudrosti, Allah najbolje zna šta je ti s ostavio za te grijehe i svoje milosti prema nama, jer kada bi nas za sve kažnjavao, svi bi bili pometeni, ali je ostavio da je to veliki grijeh i da će kazna na onome svijetu biti za taj grijeh. Ako se ne pokajemo na onome svijetu, a nije dovoljno da kažeš ja se kajem Allahu Đalešanu, ako sam nekoga ogibetio, ti moraš spisak da napraviš i da ideš od Allana i Fulana i da kažeš halali mi, neće ti Allah halal da ti tajne halali pa se dobro porazmisli. I dobro znaj da su usta i jezik stvoreni za spominjanje Allaha, a ne njegovih stvorenja. A ne njegovih stvorenja, pogotovo ako se radi o lošem, osim da spominješ poslanika, ali se radu o sram. I da spominješ ostale vjernike, ali po dobru. Ali po dobru. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri al haqa 48. ajetu وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ A to je pouka, to je posjećanje za one koji su bogobojazni. Znači ovaj Kur'an وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ Znači ovaj sav Kur'an on prisjeća vjernika i posjeća ga na Allaha subhanahu wa ta'ala i na obaveze koje Allah Đelešanu propisao svojim robojima i zaista će povuku izvući oni koji su razumom obdareni, to jeste oni koji su bogobojazni. U suri Nuh, u trećem ajetu, kaže uzvišeni ni'abudullahi wa takuhu wa ati'u i da Allaha djelešanuhu obožavaju i da se njega boji i da poslaniku alaih salatu wasalam budu poslušni. Ovo je din poslušnosti, ovo je din predanosti, ovo je din da te može Allah subhanahu wa ta'ala apsolutno i njegov poslanik sallallahu alaihi ve selleme postrojiti i izvršiti smotru i da se ne smiješ mrtnuti ni milimetar, ni lijevo ni desno, dok ti ne dozvoli Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi ve sellem. U suri Al-Muzemmil 17. ajetu kaže uzvišeni فَكَيْفَ تَتَّكُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُونَ الْوِلْدَانَ شِيبًا I kako se ne bi bojali ili kako ne bi bili bogobojazni zašto nemate straha kako nemate straha da ostanete nevijenici i dočekate dan kada će djeca biti svijeda. Kada će djeca od straha toga dana posvijediti. Pa šta bi bio, šta bi bila alternativa ili rješenje? Da čovjek se priprema za sudnji dan, da zaista zna da je to veliki dan i da će na tom danu biti velika iskušenja. Kako da prebrodi iskušenja toga dana? Pa da na dunjalu bude bogobojazan, to je rješenje za njega. U protivnom, nije nam džaba Kur'an kazao وَتَّكُوا يَوْمَ jeumen turđaune fihi ila Allah. I se dana kada ćete biti vraćeni svom gospodaru. I ovo kažu učenjaci da je zadnji ajet koji je sišao na zemlju. Wattaqu jeumen turđaune fihi ila Allah. thumma tuwaffa kullu nafsin bima kesebet. Ohum la juhlamun. I bojite se dana kada ćete biti vraćeni svom gospodaru. I nikome neće nakon toga nepravda biti načinjena. To je sudi dan. I zato je na ovome svijetu da budeš bogobojazan i da se držiš Allahovi granica i uz Allahu te barake o ta'ala pomoć. Nazivat će ti selame, džennetski stanovnici i oni koji su zaduženi za džennet i oni koji imaju zadatak da naprave dobrodošlicu onima koji su bili bogobojazni. Allahumme ja'alna minhum aqulu qawli hada wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين U المدثر Al-Mudestir 56. ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ Kaže uzvišeni, a ne, a ne mogu se sjećati osim ako im Allah to bude htio. Huwa ahlul taqva wa ahlul magfire, zato što je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je dostojan da mu ljudi budu bogobojazni i koji je dostojan oprosta. Znači Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji usađiva takvaluk, a mi je moramo tražiti i on je onaj koji daje magfiret, isto tako mi ga od Allaha subhanahu wa ta'ala moramo tražiti. Dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Mursalat 41. ajetu Inna al-muttaqina fi dhilalin wa uyun A oni koji budu bogobojazni, oni će u posebnim hladovima i pored posebnih izbora biti. Naiđeš na dunjaluku, pored lijepe česme, koju je neko svjesno ili nesvjesno želeći da bude društveno koristan, napravio. Kada kažemo svjesno, onda onaj koji je bio svjestan, on je to radio u ima Allaha subhanahu wa ta'ala i to je trajna sadaka koju će naći na ovom svijetu, taj je mu'min, taj ima sve oblike imana, a imaju oni koji to rade nesvjesno, žele da društveno budu korisni, oni su nevijenici, mušici, nemaju imana, ne vjeruju Allaha, želešanuhu, ali su društveno korisni, pa oni od toga neće imati trajnu sadaku. On ne ni trajnu, ni sekundarnu sadaku od toga, jer je uvijek da bi djela bila primljena prije svega toga iman. Pa se mi tome divimo, stanemo, natočimo vode, razladimo se, osvježimo se i sjetimo se da je zaista kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْ حَيْ iz vode sve živo izvodimo, zaista vidimo da je to tako. Što bi rekao jedan stari hađija, rahimahullah, daj mi Božijeg soka, daj mi čiste prirodne vode, sve Allahovo, ali on hoće ovdje da istakne da je ova voda zaista najbolji najbolje piće, da ona najbolje ugasi žeđ, da je ona u stvari nešto bez čega se ne može zamisliti ljudski, ljudski život i na kraju krajeva pa čovjek je stvoren, stvoren iz vode. Da li Allah subhanahu wa ta'ala u, u surje Šems osmom ajetu kaže فَنَهَبْنَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا i put smo odredili i onima koji su razratnici i onima koji žele da ih vodi takva. Dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala u petom ajetu sure Al-Layl فَمَّا مَنْ أَعْطَى وَتَّقَى Navodi šta će biti sa onima koji budu dijelili, davali, budu darežljivi i koji budu bogobojazni, da će imati posljedna mjesta u džennetu. Pa kaže, a oni koji udjeljuju i koji su bogobojazni. I za kraj u suri Al-Alaq, poznatijom surom Ikre, što mi često kažemo, kaže uzvišeni Eu Amara bit takva. Navodi Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku da je stvoren iz ničega, da je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da čita, da proučava, da ga Allah subhanahu wa ta'ala stvorio A onda mu navodi da kaže u Amara bit takova. I naredio je čovjeku zato što je sada postao svjestan koga je stvorio. I postao svjestan da je pod Allahovom kontrolom Allah subhanahu wa ta'ala mu se obraća pa kaže u Amara bit takova. I naređuje se tom čovjeku, tom insanu koji je stvoren od alaka, od uguška, od kakvi sjemena, od ničega. Allah samo kaže pa ida alada še'en jakuna lehu kufa jakun. Kada nešto hoće, samo zato kaže budi i ono bude. Pa zbog toga, draga moja brčo, takvaluk, takvaluk i takvaluk. Budimo bogobojazni, budimo ljudi koji kada se kaže Allah, da naša srca zatrpere pozitivno. A kada se kaže takva, ili ittaqillaha, boj se Allaha subhanahu wa ta'ala, da znaš da je to velika rečenica. Da u toj rečenici moraš analizirati šta si ti u toj rečenici. Zašto je ta rečenica izgovorena? Selefi su padali kada bi neko kazao nešto o sudnjeme danu. Omer je naišao pored čovjeka koji je proučio kuranski ajet u imne dine le lakja. I zaista će se din, sudnji dan, tamo gdje će, će, će, će se zaista pokazati din, će se desiti. Pa odmah one svijesti. Mi danas često do samog početka džume imamo snage o svemu da pričamo i da se hekezamo ili da govorimo o govoru koji nema težinu. A kada treba Kur'an otvoriti nešto iz Allahove knjige pročitati, Kao da nam je neko dvije vreće cementa dao jednu desnu, a jednu lijevu ruku. Pa to mogu samo bauštelci koji imaju znači veliku snagu i veliko iskustvo. Nije tako. Ovaj Kur'an, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Taha, ma enzalna alike Kur'an li teška, illa tevkivate lime jakša. Taha, nismo objavili ovaj Kur'an da se patiš. Nije to nikakva patnja, nego je to da se prisjetiš i da budeš bogobojazan. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj ciklus ostavi traga na nas, da budemo zaista mu teklije, ali mu teklije kakve voli Allah subhanahu wa ta'ala i kakve je propisao s ovom svojom vjerom, a da ne budemo mu teklije koje su poznate danas u našem narodu sufije koji glume vjeru ili slijede neke iluzije.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 آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذا kraj, draga moja braća, jedno obaveštenje, jer će vjerovatno biti oni koji će nas pratiti putem internet stranica, da znate, znači 24. uz Allahu te barek evo dala pomoć, imamo čas da budemo domaćini jednog zimskog islamskog seminara pod nazivom Vokur Rabbi Zidnija Ilma i reci gospodaru, povećaj nam znanje. Pa kogod može da učestvuje u tom seminaru na bilo koji način, a najbolje bi bilo da bude onaj koji traži znanje. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala rekao poslaniku alaih sallam da čini ovu dovu i da kaže gospodaru, povećaj nam znanje, a mi znamo da je naše znanje nezavidno i da mucamo i u rabijesiru, a kamoli više od toga, pa kogod može, ehlen osehlen, dobro nam došli, ko bude tijelo više informacija, naće pravo adresu gdje će se obraditi, akidu salate, inna salate tenhani, fahšaju on munker, vole dikru Allahi ekbar, Allahu ja'lemu, ma to snaun.